اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva الله i zahvala pripadaju samo onome koji to sve zaslužuje, a to je Allah savršeni, koji savršeno gospodari svim svjetovima. Njega hvalimo jer on svu, svoju, svu hvalu zaslužuje zbog svoje savršenosti, odnosno svake potpune osobine kojom se opisuje, koja mahane nema. Samo Allah subhanahu wa ta'ala na svemu što nas zadesi i što oko sebe vidimo, što volimo i ne volimo, zahvalu zaslužuje, jer samo on je nepogrešiv, a sve što nam zabranjuje ili dozvoljava, on i svoje savršenosti to propisuje i sve što se biva i kreće, što se dešava u nama, kod nas i oko nas, to je djelovanje savršenog, nepogrešivog i zato vjernik, kad ga zadisi dobro kaže, alhamdulillah, a kad ga zadesi musibet kaže alhamdulillah ala kulli hal ponovno Allahu zahvali jer ono što mi ne znamo Allah zna salam od njeg pomoć oprost i uputu tražimo jer koga Allah subhanahu wa ta'ala ne pomogne nikomu pomoći ne može svakodnevno mu griješimo iako u njega vjerujemo i nagradu i džennet, očekujemo i nadamo se, pa svakodnevno treba i oprosta da tražimo i znamo da koga Allah uputi na pravi put, tome nema zablude, a koga Allah pravedno u zablude ostavi, tome nema ni pomagača ni upućivača. Zato, voleći svoga gospodara, nadajući se njegovoj nagradi, strahujući od njegove kazne, približavamo se mu se onome što najviše voli i što je osnova svih osnova. Tako što svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljedni koji je prenio sve ono i onako što mu je i kako mu je njegov gospodar naredio i obavezao ga da učini a zatim je boravio na zemlji onoliko koliko je Allah htio, koliko je dovoljno da odgoji jednu primjernu generaciju koja je dokaz za i protiv ostalih ljudi na zemlji. Pa neka je Allahu salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede pravi put od njega dana. A zatim nastavljamo sa govorom o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i osobinama, komentarujući ajete koje je šeheh kao primjera spomenuo. Šeheh je ovu knjigu nabrzim napisao, nije se spremao, nije je pripremao kao što mi pripremamo djela. Nego mu je došao čovjek za molika pa mu je on sjeo i napisao osnovne stvari. I zato se deci nekad neobičan raspored, jer nije cilja. Šeheh je spomenuo ono što mu je da kaže naumpalo ili što, čime ga je Allah nadahnuo u momentu od ajeta i hadisa spominjući raznovrsne osobine koje je sebi Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio i nas o njima obavijestio, pa je na nama jedino da potvrdimo ono što Allah sebi potvrđuje i da negiramo ono što Allah sebi negira. Ako pogledamo ili kad bismo sabrali osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala sebi potvrdio i imena mnogobrojna i stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala sebi negirao, vidjet ćemo da prosto jedna velika praznina. Mogu nam naumpas neke stvari koje nisu ni potvrđene, ni negirane. Pa kakav je stav Ehli po tom pitanju? Onome što je Allah subhanahu wa ta'ala prešutio, mi smo obavezni da šutimo. Ne tvrdimo da nije i da nema, jer znanja o tome nemamo, a ne smijemo ni da potvrdimo Allahu i pripišemo nešto o njemu, od njega, bez dokaza kojim nas je obavijestio. Stali smo kod ajeta Inna Allaha huwa razaku dhul kuvvati metin. Nakon što je bilo govora o znanju, šeheh spominje jedan ajet u kojem se nalaze tri imena i osobine. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allah, zaista je Allah. Potvrđuje rečenicu sa inne, iako mi njemu vjerujemo i kad onako se izrazi, da bi na naša srca bolje i više djelovalo. Inna Allaha huvar razzaqa. Allah je onaj ko sve obskrbljuje. I ovaj ajet dolazi nakon ajeta u kojima se spominje svrha našeg postojanja na ovom svijetu. Pa kaže gospodar svih svjetova وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio džine ni ljude ni zbog čega drugog osim da samo mene obožavaju. Ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu an yut'imun. Ne tražim od njih ni da me obskrbljuju, ni da me hrani. Inna Allaha huwa razzaq. Allah je onaj koji sve obskrbljuje. Zul Dhul kuvvati metin. Jaki i snažni. će prevedeno. U jednom drugom majetu Allah subhanahu wa ta'ala se obraća poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Naređuj svojoj porodici namaz i ustraj na tome, na namazu. La nes'eluke rizqan, nahnu nerzuluk. Mi od tebe ne tražimo rizq, na faku, obskrbu. Mi ćemo te obskrbiti. Ne brini za faku. Doći će ti. Wal aqibetu li taqwa. Ali je kraj se postiže bogobojaznošću. Onaj krajni pozitivni rezultat, a to je ulazak u džennet i spas od svakog belaja i straha, karta za džennet je bogobojaznost. Kaže Allahu poslanik sallallahu anehi ve seneme, nafaka traži čovjeka kao što ga traži smrt. Allah subhanahu wa ta'ala sebe naziva ar-rezaqom. Razak je superlativ od obskrbitelja. Zatim kaže el, što ima za cilj ili značin u arabskom jeziku sveobuhvatnosti. Pa je Allah er razak onaj koji sve mnogo obskrbljuje. A rizk obskrba ili nafaka je ono što čovjeku treba da bi pravilno živio. i preživio od halala i haram ili haram. Tako se definiše. To jest može se na halal ili na haram način postići nešto od nafaki. A neka se ne može nikako postići nego dolazi od onoga koji je daje. Kad poslušate ovo što sam malo prije rekao, pomislite da ima nafaka koju čovjek postigne bez da Allah je daje. Je li tako ili ne? A nisam se pogrešno izrazio. Koliko traje život čovjeka? Vječno. Vječno. Ne 50, ne 60, nego za uvijek. Stvoreni smo za vječnost koju će Allah održavati. A nismo dugovječni. Živjet će ljudi vječno ili u džennetu ili u džahennem. Nafaka nam treba vječno. Nafaka je ono što treba čovjeku da živi, a ne lešu, a ne tijelo, a ne samo duši. A čovjek je sastavljen iz više komponenti. Najbitnije su duša i tijelo. Pa je nafaka hrana i gorivo od pića i drugih stvari koje trebaju duši i tijelo. Nije nafaka samo jesti, piti i imati sredstva za to ostvariti, tako dalje. Uputa je najbolji i najveći segment na fakir. Jer dobra faka je ono što ti dugo traje, ali tako ili ne? Znači da imaš milijarde, to možeš potrošiti na jelo, piće i kupovinu onih stvari koji ti trebaju. Zašto? Za kratki dunjalički život. A kad, trebaš, kad imaš uputu, onda ti ona koristi za vječni ahiretski život u džennetu. Pa je to najveća na faka je najbolja obskrba. I ona se postiže željom za uputom. Jer je za uputu potrebno dvoje. Da tražiš pravi put pa će te Allah uputiti, neće ti zelo učiniti. I dovom Allahu uzvišenom i koga Allah uputi na pravi put, tome nema zabude. I čuvanjem te upute tako što će se nastojati u životu da što više – izvršava se naređenog, a kloni se zabranjenog. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o hađu i teškom životnom putovanju da se upotpuni islam, gdje su ljudi znali odlaziti, često se ne vraćati kući nikad, i salamit se sa svima, zato što se mnogi ne vrate, daleko, opasnosti milion nailazili kad idu tamo, kaže, o te zavbedu, fa inna khayra zadi taqwa. Onim što vam je potrebno za put, obskrbite se. A najbolja obskrba je bogobojaznost. Jer mi smo putnici od momenta kad je Allah duše naše stvorio, prije nego smo se pojavili na ovom svijetu, pa dok ne završimo u, u Allahovom džennetu ili ne do Allahovom džennetu. To je krajna stanica. tim sve ono ostalo što treba čovjeku da živi i preživi od hrane, piće i ostalih potreba i sredstava kojima se ostvaruju te potrebe, to je nafaka. I zato ovaj dio upute na nadahnuća, kad te Allah nadahne da kreneš pravim putem, je nafaka koja se samo od Allaha dobije. Onaj drugi dio, to je opšta nafaka, u smislu dunjaloških potreba, kao i svatanje i razmišljanje onoga što je Allah dostavio, to je uputa pojašnjenja. Kad je Allah sve ljude pozvao da krenu pravim putem i pojasnio im šta je pravi put, pa su je to dostupno. Pa ljudi pročitaju, vide, saznaju i u većini slučajeva odbiju. Neće. I to je na faka. I čovjek je dostupno. I čovjek mora da je traži ali i ona njega traži. Nafaka mu je propisana cijela. Od momenta kad je stvoren, kad je se pojavio utrobi svoje majke, do momenta ili beskonačno. I ono što dženetlija u dženetu jede i pije, i ono što džahennemlija u džahennemu jede i pije, to je propisano. I tačno određeno. I ne može se ni povećati ni umanjiti. I to čovjeka traži kao što ga smrt traži. I čovjek kad bi bježao od nafake pobjeći ne može. Ali nam je naređeno da idemo u susret njoj, a ne da bježimo od nje. Iako su nam pokazani primjeri u našem životu koji nam ukazuju na rezultat, pa ćemo kasnije spomenuti primjer ili više njih, a to je na nama je da tražimo koliko možemo, a ne koliko je potrebno svako od nas da se pokrene koliko može. I dobit će cijeli propisani paket na fakir. I naređeno nam je da tražimo na halal, a da ostavljamo haram. I ako uzmemo na haram način, uzeli smo od svog halala. Da smo se suzdržali, na neki od mog propisanih načina bismo dobili isto ono koliko smo otuđili na haram način čovjek ukrade milion, potroši 15.000, izadi si ga neki bela i bilo da ga uhvate ili umre ili nešto, Negova na faka nije milion, nego 15.000. Čovjek bi tih 15.000 ili dobio, ili zaradio, ili naslijedio, nešto bi na neki način bilo mu došlo, da se suzdržao i strpio. Da je halal praž, da je Bogu bogobojazan bio. Nije nego je požurio i pojao je samo onoliko koliko mu je propisano naprijed, nije ništa više. Allah je znao šta će on uraditi, propisao mi način kako, je, kako će on odlučiti. Nije ga natjerao. I na kraju je samo izabrao na faku za koju će biti kašnjen, a ostaje na faku za koju će biti nagrađen. Jer onaj koji se suzdrži od harama i krene ka halalu i osabura i malo bit će nagrađen za onaj halal, nekoj tomu ba stvar. I to bi šestruko nagrađen s odnog iskušenju i saburu i drugim stvarima i loženom trudu. Imamo ljude koji su dijelimično ili potpuno hendikepirani. Allah tako da. I na njeme da sabore. I oni ne mogu se pokrenuti za nafakom kao što se može zdrav insan pokrenuti. Imamo ljude koji su trajno prikovani za krevet. Imamo ljude koji su zatvoreni u ćelijama. Ili na neki drugi način ograničeni. I svakome od njih dok je živ nafaka dolazi što je dokaz da se od tebe ne traži kao od mene ili od nekog trećeg, nego svako, od svakog spra njegovih mogućnosti. Ali se od nas svih traži šta? Da vjerujemo da nafaka dolazi od Allaha. Sam. Da je Allah onaj koji sve obskrbljuje. Sve što je stvorio, ono obskrbljuje. I o svemu brini. I ništa ne zaboravlja. Da se ne može uzeti više nego što je Allah propisao niti izgubiti nešto od onoga što je Allah propisao. Možeš samo da biraš halal na haram način. I odgovoran si za to. I da se prepustiš srcem potpunosti i osloniš na Allah. I zato, što, zato je došlo u hadisu da kad biste se vi oslanjali kako treba na Allaha istinskim osloncem, on bi vas obskrbljivao kao što obskrbljuje ptice. Kaže, odleti praznoga, vrati se punog stomaka. Nije rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem legne prazno ga probudi se puno, ne godi. I vrati se, nema pojma gdje ide. Ali ode, ustane i nađe i donese. I propisano je stigne. I kad bi ta ptica bila na neki način ograničena, ne njenom voljom, Allah bi je opet ostavio na faku. I dostavio. Sve dok života ima na faki. I Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji se zove Ar-Razaq onaj koji svima obilno daruje. I onaj koji za sebe misli da je najsiromašniji, neka proba prodavati svoje organe, organ po organ, pa nek vidi koliko vrijedi. Samo među ljudima. A to puno više vrijedi nego što ljudi cijeli. Postoje organi koji ljudi još uvijek ne mogu da koriste. A koji tekako su bitni za našu normalnu funkciju. najbogatiji smo. Imamo sve što nam je potrebno svako od nas kako bismo na osnovu svog trenutnog stanja mogli da budemo evlije ili najveći čafir. Sad s onim što imamo, svako od nas, može da bude najbolji vjernik ili najgori nevjernik. I sutra kad ti Allah promijeni stanje, neću reći nabolje ili nagore, to je naši moći, da ti da više ili manje, A nekad je više za tebe gore, a manje bolje. I obratno. Opet ćeš biti u stanju da trenutnim svojim stanjem budeš ili evlija najbolji vjernik ili najgori džehennemlija. I zato se nema razloga čovjek žaliti, tugovati. Allah subhanahu wa ta'ala propisuje daje onoliko koliko je svakome, koliko svakome odgovara. A mi mislimo da nam treba više i godi više. I zato se javlja nezadovoljstvo. Allah subhanahu wa ta'ala savršeni i sveznajući i najmudriji koji svaku stvar stavlja na svoje mjesto propisao je meni ovoliko, a njemu onoliko. Pa ne smijem da zavidim, jer time ja Allahu pametujem kako nije pravedno podijelio, a svi znamo šta je to i koliko je to teško. Ne smijem da se žalim ako je meni manje, ni da se nešto oholim, uzdižem ako imam više od onog drugog. Jer ono što ja imam je dovoljno da mi bude iskušenje koje ako položim idem u džennet, ako propadnem idem u džennet. I od upute i korisnog znanja isto tako. A najbolja na fakta je korisno znanje. Jer je ona osnova upute. Ne možeš raditi ako ne znaš. Nijedan ibadet koji se od nas traži ne možeš svršiti ako ne znaš. I u tome isto Allah podijelio na faku svakome koliko je dovoljno da položi pa uspije i da bude iskušenje na kojem padne pa pro, propašten bude. Zul kubba, Allah je snažni. Najsnažniji. Ima dovoljno snage da ostvari šta hoće. El metin, žestoki. Pa se u lema razilaze oko ovih ajeta, na se vraća ovo žestoki, da li na snagu, da li on šestoko obskrbljuje, je znamo da Allah subhanahu wa ta'ala ništa ne zaboravlja od onoga što je stvorio. Pogledaš gore, pogledaš dole, pogledaš lijevo ili desno, vidiš raznovrsna stvorenja. Allah svakom od njih po na faku propisao i dostavlja je svakog momenta. Dok se ne rastvori potpunost, ako je pitanje hrana ili piće. Ili se odnosi na snagu, da je Allah subhanahu wa ta'ala žestnog je snage, mi znamo da je Allah neograničene snage. Ili je to posebnost osobina el metin, što znači žestoki ili potpuni u svemu. Jer Allahove subhanahu wa ta'ala osobine su u svakom smislu potpune, neograničene. Bez mahani. Ne ima može do ovdje, a posle ne može. Znao ovoliko, a nešto posle ne zna i tako dalje. Nego svaka osobina koja je spomenuta i one koje nam nisu spomenu da Allah subhanahu wa ta'ala ima su potpune. I ovo su tri Allahova, ovo dva Allahova imena jedna osobina. Al-Qavid je njegovo ime, ali ovdje ga ne spominje, ovdje samo spominje osobinu. Ar-Razaq i Al-Metin. I razilazi se u nama da li ovo Al-Metin spada ono 99 Allahovih imena ili ne spada. S obzirom da znamo da Allah ima puno više imena od 99, to smo već radili, ali ima 99 posebnih koje kad saberu nauče, primijene, u skladu s tim žive, oni koji to rade i trude se ući će u džennet kao što došlo u hadisu. Nakon toga šeh spominje dva ajeta u kojima je za cilj da potvrdimo Allahu subhanahu wa ta'ala ono što je sebi potvrdio od imena i osobina vezani za sluh i vid. Pa citira ajet koji nam je već nekoliko puta dolazio kao dokaz lejse ke mitlihi šeyun wa huva sami on basir. Njemu ništa nije slično, a on sve čuje i sve vidi. A on je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. Esemije je ime. Prijevodu znači ne onaj koji sve čuje. A osobina je sena. Allahov neograničeni sluh koji obuhvata sve. Esemi' također znači onaj koji se odaziva onome koji ga doziva. Čuje pa se odazove. Kad uputiš dovu, odmah osjeti lahkoć. On te nadahnuo da mu doviš, a mogao je učin da zaboraviš, da se nečim drugom zabaviš, i on te je čuo. I sačekaj, i nastavi dobiti, i živi svoj život i prepusti se Allahu subhanahu wa ta'ala. I ako valja ono što tražiš doći će. Ako ne valja, nagrad će doći. Allah zna da li to valja za nas ili ne valja. Da li je to dobro, a mi mislimo da jes pa tražimo od gospodara, ili pak za nas nije dobro, makar za nekoga drugoga bilo dobro. Allah kaže, lejse ke mitlihi šej, njemu ništa nije slično. Iz jednog prostog razloga, samo to što je samo on subhanahu savršen. A sve drugo je manje. Pa i ono što ima od osobina koje ima isto označenje, isti naziv, među stvorenjima, između stvorenja i stvoritelja, to nije ni slično. U suštini kad hoći. Čovjek čuje, Allah čuje. Allah je potpun, čovjek je nepotpun, ograničeno, imanite u svakom smislu. Čovjek čuje ograničeno, Allah čuje sve neograničeno. Čovjek čuje u pomoć pa slegne ramenima jer ne može se odazvati. Allah čuje dovu i može se odazvati pa ili hoće ili neće. Ako hoće odazvati se zato što je to dobro, a ako neće, nije se odazvao zato što mu je mrsko, što je škrt, što je lijen ili što je nemoćan, nego zato što zna da to nije dobro. Nego da je dobro ono što se treba da što mi on propisao. I razlika između Allahovih osobina i ljudskih osobina i Allahovih imena i ljudskih imena, makar bila ista zvučenja i značenja, je kao razlika između Allaha i njegovih stvorenja. I nema smetnje da postoji kod nas isto ime ili osobina i kod Allaha, jer Allah je tako dao dozvolio I nema potrebe da negiramo Allahu nešto što mi jedni druge zovemo ili opisujemo kako bi bježali od poređene, mi znamo da je razlik između nas i Allaha takva kakva jeste i da je razlik između onog što je naše i onog što je Allahovo kao razlik između nas i Allaha. Allah postoji, mi postojimo. Hoćemo li Allahu negirati postojanje samo zato da ne bi poredili sa stvorenjima? Nećemo. Nego on postoji onako kako njemu dolikuje, a mi postojimo kako nama dolikuje. I tako je svakom drugom osobinom ili imenom. Allah je onaj koji sve čuje i koji se naziva Esemije, to jest onaj koji sve čuje. Što znači da Allah subhanahu wa ta'ala sve, ama baš sve čuje. Allah je onaj koji sve vidi. Zove se El Basir, to jest onaj koji sve vidi. I znači da vam baš sve vidi. Preskočit ću grupu ajeta pa ću se vratiti na iste ajete koje šeh kasnije spomenuo, a tiču se ovih osobina i imena, ako Bog da. Pa ćemo vidjeti da Allah ne samo da sve vidi, nego sve gleda. Imena i tebe, cijeli naš život i sve ostala stvorenja istovremeno Allah gleda i vidi. A mi radimo šta radimo i kako radimo. Neka smo svjesni, a često nismo jer kada smo bili stalno svjesni, bili mi smo najbolji vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala istovremeno sve gleda i ne smeta mu pogledu jednog u odnosu na drugog da ga zabavi. I Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje glasno i tiho. I ono što nam srce govori kad razmišljamo. Kad se svađamo, kad ga veličamo, kad hajer govorimo, kad griješimo jezicima, kad ga dozivamo, kad jedni druge dozivamo, Allah subhanahu wa ta'ala sve čuje i nemu je sve jednako. To jest čuje i ono najtiše kao i ono najglasnije jednako ne smetamo, ne treba ko nama da načulimo uši, da čujemo nešto bolje, jer nam je malo tiše, slabije. Jer nam je naš sluh ograničen, gdje kako. I Allah sve vidi istovremeno. I Allah kad kaže da čuje i kad nam se predstavi kao onaj koji sve čuje, Allah subhanahu wa ta'ala od nas hoće neke koristi od tog znanja. Prva je da ga veličamo, kao i svaka druga osobina da se zamislimo kako je to, ne možemo se predstaviti sebi, ne možemo zamisliti, samo da pokušamo. Šta znači ja baš sve čut i sve vidjet i u sve gledat i sve kontrolisat i sve obskrbit i sve što treba pomoć, pomoć što treba odmoć, odmoć i tako dalje i tako dalje. Pa samo staneš, zakuješ i kažeš subhanallah. Allahu akbar. Druga korist je da se bojimo. Isto kao i znanje koje smo govorili prošli ders. Allah čuje. Allah čuje. I obuhvata njegov sluh sve ono što se čuti može. I Allah čuje. I ono što ti se iza leća govorilo, spremalo, prijetilo, ogovaralo, otvaralo i tako dalje i tako dalje, što ti nisi čuo. Allah je čuo. I ono što ti neko uputi u lice, Allah čuje prije nego što ti čuješ. Bez obzira da o čemu se radilo. I Allah je znao šta će reći prije nego je rekao. I prije nego je i on smislio šta želi reći. I zato se ne brinimo. Šta god da se desi. Prepusti se Allah. I Allah sve vidi. I u nama, i oko nas, i iza naših leđa. Šta se radi o nama ili nekim drugima. I kad god se nešto uradi, Allah je to vidio. I ne možete neko zakinut trajeno, vječno. Može samo na dunjaluku. Ali doće dan polagane računa kad će se sve je u tuble serair, kad će se sve tajne pokazati. Bog zna kazat će i onaj koji sve zna, koji je sve vidio, koji sve čuje, koji je sve obavješten, koji sve od tajne zna, koji se o svemu brine, koji sve nadzire, koji sve gleda. I svakome će dati ono što je njegovo a oduzeti od onoga koji je prisvojio nešto što nije njegovo. Makar mislio da je na ovom životu nekoga uspio prevariti i sakriti. I Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže da sve čuje, to je isto tako značenje podrške. Da se smiriš. To je treća korist. Da se ne uznajveravaš. Nisi ti čuo, čuo je Allah. Ako ti je suđeno, neće ti umaći bilo se radi o blagodati ili iskušenju. Ako ti nije suđeno, ne možeš stići. Opusti se, živi život. Radi što ti je naređeno, bit će svakako ono što ti je određeno. Promijeniti ne možeš. Jer Allah čuje. I zato Allah spominje u prvom ajetu sura Mujadala, kao što še kasnije spominje u grupi ajeta, kad sebi je Allahu kavla leti tuđadilu kefi zauđiha wa teštaki ila Allah. Allah je čuo riječi one koja se s tobom raspravila svom mužu i žalila se Allahu a išina radijallahu anha soba, dva sa dva i pol, a iša sjedi u jednoj sobi, u jednom čošku. Poslanik sallallahu anehi ve sallam sjedi u drugom. I žena je bliže poslaniku jer šapće da iša ne čuje. Pa kaže nešto sam čula, nešto nisam. Od onoga što ga ona pita. Allah kaže, Allah je već čuo. Završeno. U drugom ajetu, ona završava ajet kasnije, Wallahu jesma'u tehavorakuma, Allah čuje vaše rasprave, vaš govor, inna Allaha sami'un basir, zaista Allah sve čuje i sve vidi. U drugom ajetu Allah prijeti, a govori o svom sluhu i kaže لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء Kad je Allah objavio men zel lezi yukridu Allahe kardan hasena, ko, će, ko je onaj ko će Allahu drage vole zajem dati? Ko će radi Allaha u dijeli pa da mu Allah mnogostruko vrati? Rekli su neki, Allah je fukara, traži jedan dom pozajmi, na uzubu. Pa Allah objavlja i kaže, Allah je čuo one koji kažu Allah je fukara, mi smo bogati. Allah je siromašan, mi smo bogati. Allah je takir, fukara kod nas to kaže. Od iste riječi. Tako su nazvali gospodara svjetova. Se nektu buma kao, zapisat ćemo ono što smo rekli. I spominje dalje stvari. Pojenta je da Allah nekad kad kaže da čuje, time nas upozorava ili prijeti onima koji su već uradili što su uradili. Kaže, Em jahsebune enna la nesme'u sirrahum a neđvahum bela wa rusula na ledehim jaktubun. Zar oni misle da mi ne čujemo i što taje i što šapuću? Naprotiv, kaže, naši post, post, izaslanici, to je već pišu. Allah je čuo prije nego je melek čuo. Ali hoće da ima dogad protiv insana. Zapisano sve što smo mi radili, mi pisali, mi diktiramo. kad je poslao Musa i Haruna faraonu, najvećem silnicu, silniku, dvojicu ljudi koji su bili potlačeni, jedan od njih već proganjen. Pa kaže Musa, alaihi sallam, između ostalog, bojim se da me ne ubiju. Ubio sam čovjek iz njihovog naroda, već me traži. Allah subhanahu wa ta'ala ih šalje i kaže inni ma'akuma esma'u wa arahu ili inneni ma'akuma esme'u wa ara. Zaista sam ja s vama. Sve čujem i vidim. Vidite, ja sam s vama. A kad je Allah s tobom, ko ti šta može? Čujem i vidim. I ovo je spominjanje Allahovo subhanahu wa ta'ala sluha u smislu podrške i pomoći. kad se kafir zoholi, kao što Allah opisuje u suri Ikra ili Alek, i uzdigne se zbog onoga kad se neovisni osjeti i napada i zabranje vjernicima da vjeru praktikuju, kao što Allah opisuje u ajetima, kaže na kraju, alam ja'nem bi enna Allahe jara, da on ne zna da Allah vidi, da Allah gleda, Kaže poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم أنا يكو تبدي kad klanjaš i kad se pregibaš sa klanjačima, opisuje sebe i napominje na sebe da budemo svjesni njega, jer on je onaj koji vidi šta god da radimo Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže da vidi, to znači da vidi sve što se vidjeti može. Allah je sve mogućan, sve vidjeti može. I to znači da zna sve što se dešava i što se čini i radi. I to je nama obavijest da ga veličamo i da od njega strahujemo i pazimo šta pričamo i šta radimo. I kako se ponašamo. Šta radimo pred ljudima šta je za njihovih leđa. U kombinaciji sa Allahovim znanjem još više. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Zaista se Allaha najviše boje od njegovih robova učeni. Najveće strahopoštovanje osjećaju. Što? A to što znaju ove stvari. I zato što su ih svjesni. Ko je muhsin? šta je ihsan? Pita Žibril poslanika sallallahu alaihi sallam. Šta je vrhunac vjeri? Najbolje dobročinstvo. Vrhunac u ibadetu, vrhunac u ponašanju. Pa spominje poslanica sam ibadet. I kaže da Allah obožavaš kao da ga vidiš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Kad si svjestan da te Allah vidi, je onoliko koliko smo svjesni toga, toliko smo dobri kad smo svjesni da Allah sluša i čuje. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah čuje. Allah vidi crnog mrava u crnom noći na crnom kamenu i čuje to pod njegovih koraka. I zna ono što se dešava. I Allah vidi i gleda kako se hrana koju je taj mrav uzeo, koja mu je propisana jer Allah je rezak, ona je rezak od Allaha, kako se rastvara u njegovim u njegovom tkivu. Kako dolazi tamo dok le treba da dođe. A sam rab to ne osjeća. Kao što mi ne osjećamo svoju hranu. Šta s njom bude nakon što je strpano. Kako dolazi do čemija. I Allah to sve vidi. Pa kako da ne vidi naše griješenje. Ili naše traljave i barete. Kad si svjestan da te Allah vidi i da Allah zna i da te Allah čuje. Onda ćeš kad i da to radiš kako treba kad govoriš da govoriš ono što s čim smiješ stat pred Allaha na sudnjem danu. I kad pođeš da uradiš grije, onda ćeš da budeš traljav i smotan i da to ne radiš. Ili nikako, ili da se brzo toga pokaješ i ostaneš. Pa kad radiš dobro, radiš ga najbolje. A kad hoćeš ili radiš grije, radiš ga najbolje. Jer se sjetiš da te Allah vidi i zna I u oba slučaja ispadneš najbolji. Jer su najbolji oni koji najbolje ibadete i najbolji su oni koji najmanje griješi. A ibadet je jedno i drugo. Svjesno za te Allah gleda. Je najbolja stvar kojom se ispunjava srce vjernika. Prouzrokuje najbolji strah, najveću nadu, najveći oslonac, najviše ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad si u belaju, kad se prijeti, kad gubiš nešto, kad te boli u nekim nesrećama i belajima, Allah te vidi i gleda. I da ti treba momentalno pomoć, on bi ti pritekao u pomoć. Osabori sačeka. Niko ti ne može bolje od njega pomoći. Allah je vidio prije nego se, znao prije nego se desilo, vidio prije nego si ti primijetio, prije nego te zadesilo. Smiri se. Allahu prepustiti se. Ako je suđeno gotovo, je. šta god je. A e i to što je suđeno nije Allah propisao te muči. Nego te iskušati koji je grijeh oprosti. Da te na sabor posjeti i na sebe. I mnoge brojne druge koristi od iskušenja o kojima smo govorili. Pojenta je da i u životu, i u ibadetu, i u grijehu, svjesno da te Allah vidi i čuje ti maksimalno koristi. Ali čovjek pada u gaflet, pa iz gafleta prelazi u griješenje. A gaflet je nemar. Zabaviš se dunjalukom, zaboraviš na Allaha, pa onda zaboraviš na sebe Allaha. Pa radiš protiv sebe, tako što radiš grije. I zato nam je propisan lijek od gafleta koji je ujedno i lijek od griješenja i protiv griješenja. To je zikr, spominjanje Allaha, sjećanje na Allaha. I najlakša stvar, uvijek se može raditi. I što se više Allaha sjećaš, dolaziš do ovih korisnih stvari. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam spomogne da ga što bolje spoznamo. I da nas pomogne da dok živimo stalno i uvećano dobro činimo I da smrtne muke budu zadnje muke koje u svom vječnom životu osjetimo. Da nas sačuva od džahennema i uvede u džennet. Da nas pomogne u kaboru da nas uputi potpunom uputom i sačuva svake zablude. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى